Brr. ¿qué? Eh. Elegante que lo que. Haciendo dinero con el done. toma, ven si es lo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activite de curado en corona. Coyo más te rompo la tosta de la dona. To toma, ven si es lo que el ritmo no perdona. Pa' que me activite de curado de corona. Coyo más te rompo la dona No gusta lo malo, que somos buenas personas. Nosotros somos el corte y lo sabe toda la zona. Vente que está con mi woman. Y lo que se metan es probable que rancho coma Me perrea, no esperona, perfumado, pa' corrada, mi aroma. Te pones friki, friki, friki, tona, loco, goyo con tricoma. Y conmigo la corona te toma. Te arrebato y pasamos buen rato. En la cama te me pones hasta ellos, hasta le meto metemos lo que sé que en el plato. No somos novatos con plato pato, la contigo con el puro ñato. Eres adictiva como la hierba y el tabaco. Estamos tranquilos fumando y el ato. Buena bola, pero no pensé que firmaré contrato. Brr, marciané, que to, to, to, toma. que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma. Pa' que me activiste de curado en corona. Coyo mate, te rompo la tota y la dona. To, Pa' que me activité, de curado el corona. Coyo más te rompo la eh. la dona. A ella le gusta hacerlo en cualquier parte, para con los flights y fumarse los bate. Siempre andan en el bloque con lo que le meten, lo que están al ritmo 24-7. Eh. 420 pa' toda la pobla, con un reggaetón pero rompe la norma. Nosotros bien locos con una cachorra. Que le dan al y como aspiradora. Le damos perreo si mueve el toto. Si se me pega yo se lo exploto. Todos esos giles acá quedan rotos. Nosotros en el fondo picando coco Llevo un juguete para que se haga loco. Me ve su polola y se sube a la moto. No vamos el telo, ya se saca foto. Antes de meterlo se banca la toma. Persigue lo que el ritmo no perdona. Quiero que me baile y la boca me coma pa' que me active y te dé curado de corona Coyoma, te rompo la tota y la dona si es lo que el ritmo no perdona Quiero que me baile y la boca me coma Pa' que me active y te de curado de corona Coyoma, te rompo la tota y la dona eh, Elegante que lo que, que Cumbia 420 pa' los negros eh, el Brother de este Bilardo cortando fardo. Pa' todos los flightes. Pa' que baile la guacha. Marciané, ¿qué? El Valle de los Reyes.